Okay. Before giving Dhamma talk, we will pay respect to Buddha, the owner of Dhamma, and reciting in the Modasa three times. Vâng, trước thời vào tòa, chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Thế Tôn là bậc Pháp Chủ ba lần. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa သကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะနမောတัสสะသကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะ So we are talking about, we are teaching about Sabasava Sutta. In this Sutta, the Buddha taught the way of removing of defilements. In, in six ways. So you finished, passed away. to remove the defilements. So if we repeat that by seeing Nibbana, we can remove defilements. So, or another way to say, by seeing full noble truth, we can remove defilements. This is the first way. Và trong bài kinh Sapa Sawasutta, bài kinh tất cả các lầu hoàng này thì Đức Phật dạy chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta tất cả có 6 cách, 6 cách khác nhau để chúng ta có thể loại bỏ được tất cả những cái phiền não, tất cả các lầu hoặc. Và như vậy thì chúng ta đã xong cái đầu tiên đó là chúng ta loại bỏ cái lầu hoặc bằng cách nhìn thấy hay là bằng cách bằng cái chi kiến thì nói tóm lại trong cái phương pháp thứ nhất này thì chúng ta phải thấy được niết bàn nibbana thì nếu thấy được niết bàn nibbana thì chúng ta có thể đoạn trừ được các lầu hoặc và hoặc là nói theo một cái cách khác thì chúng ta phải thấy được tứ thánh đế khi mà thấy được tứ thánh đế thì chúng ta sẽ đoạn trừ được tất cả những phiền não tất cả những lậu hoặc đó là phương pháp đầu tiên so not only the way we attain Sotapadimagga, which you can see Nirvana. So, but also the Buddha taught the other ways, which is before, which are before soda body Vậy khi thấy thấy được Sotabati Manga nghĩa là đạo dữ lưu thì chúng ta sẽ thấy được Niết Bàn Nibbana. Và đó là cái, cái cách đầu tiên nhưng mà cái cách sau cái tiếp theo Đức Phật dạy cho chúng ta một cái khác đó là trước khi mà chúng ta chứng được Sotabati Manga hay là đạo dữ lưu So the second way to remove kilesa defilements or what chains, it is uh, restraining faculties. What are faculties? Eye, ear, nose, tongue, body, and mind. So those are controlling faculties, uh, which can control our mind. Uh, so for example, I. So I is an important one about the seeing gaze. In the same way, ear about the listening gaze. In the same way, nose about the smelling gaze, tongue about the tasting gaze, body about the touching, mind about the thinking. Cách thứ hai đó là Đức Phật dạy chúng ta đoạn trừ các lậu hoặc hay đoạn trừ tất cả những phiền não bằng cách phòng hộ. Phòng hộ chúng ta phòng hộ cái gì? Phòng hộ các căn. Phòng hộ các căn thì chúng ta có các căn ở đây. Các căn ở đây là gì? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì chúng ta phòng hộ, phòng hộ các căn này, các căn này nó sẽ là cái sự phòng hộ, phòng hộ các căn cũng là phòng hộ chính cái tâm của mình. Và mắt thì đó là rất là quan trọng cho cái sự nhìn tai thì quan trọng đối với sự mà chúng ta nghe mũi thì quan trọng đối với sự ngửi và lưỡi thì quan trọng đối với sự nếm và thân thì quan trọng đối với sự xúc chạm và ý là quan trọng đối với sự mà chúng ta suy tư suy nghĩ như vậy là chúng ta phải phòng hộ các căn đó là cách thứ hai Đức Phật dạy chúng ta so we should control evil not to coming in from those controlling faculties from those six jaws. So if we, we don't control uh, those faculties, evil or unwholesome mind will come in. Uh, so uh, our mind will not be stable and will have unwholesomeness in, in mind. Như vậy chúng ta phải phòng hộ phòng hộ các căn phòng hộ phòng hộ các căn ở đây để để chúng ta để những cái bất thiện là không nó không đi vào phòng hộ hay là bảo vệ chúng ta kiểm soát các căn để cho những cái cả sáu căn này thì khi vậy thì thì không những cái phiền não sẽ không đi vào tâm chúng ta nếu mà chúng ta không phòng hộ các căn thì những cái phiền não những cái pháp bất thiện nó sẽ đi vào trong tâm của chúng ta khi trong tâm có những pháp bất thiện như vậy thì tâm của chúng ta sẽ không ổn định không bền vững và bị lay động so To practice this, we need a mindfulness when we are seeing, when we are listening, etc. mà khi cần khi mà phải kiểm soát hay là phải phóng hộ ác căn thì chúng ta phải sao chúng ta phải có cần có chánh niệm chánh niệm trong cái sự thực hành chánh niệm khi trong khi mà chúng ta nhìn chánh niệm khi mà chúng ta nghe hay là chánh niệm khi mà chúng ta thấy chúng ta nếm chúng ta xúc chạm vân vân chúng ta phải có sự chánh niệm Even we don't have mindfulness, when we see, if something is agreeable, so we will have attachment. If it is disagreeable, we will have anger, etc. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm, không có sự phòng hộ, không có chánh niệm thì bất kỳ cái cảnh nào chúng ta nhìn vào những cái cảnh khái ái, khả ý thì cái sự tâm dính mắc sẽ sanh khởi hoặc là nếu mà trường hợp mà chúng ta nhìn vào những cảnh phi cả ái phi cả ý những cảnh bất mãn bất ý thì khi đó tâm của chúng ta sẽ trở nên bất mãn trở nên sân so uh, there are two ways to practice this you may avoid and should develop object improper object or you may have good attitude or Prabhupada thinking. So there are two ways to prevent a holy Có hai cách để chúng ta thực hành để tránh xa những cái pháp bất thiện, để tránh xa tâm khởi sanh những pháp bất thiện lên. Hai cách ở đây, cách thứ nhất đó là chúng ta phải uh, phải tránh xa những cái cảnh hay những cái đối tượng không phù hợp, không thích hợp. Đó là cách đầu tiên và cái thứ hai nữa đó là chúng ta phải có cái thái độ đúng đắn khi mà có chúng ta tránh xa những cảnh không thích hợp này và chúng ta có cái thái độ đúng đắn thì đó là cái cách mà chúng ta phòng hộ không để cho những cái pháp bất thiện nó đi vào trong tâm của chúng ta. So to avoid objects, we may stay in a seclusion, we may look down, uh, not to see this and that, not to listen this and that. Uh, so in this way we can. So to have a proper thinking, we have to learn like a vipassana. và để chúng ta có được ờ, để tránh cái cảnh tránh cái cảnh không thích hợp thì chúng ta phải ở nơi độc cư ở những nơi ẩn cư và hay là chúng ta đi đứng mọi thứ chúng ta phải nhìn xuống không nhìn ngang nhìn ngửa hay là chúng ta không nghe những cái đối tượng những cái cảnh hay những cái thứ âm thanh không thích hợp còn nếu mà để có được cái sự suy nghĩ hay là tư duy thái độ đúng đắn thì sao chúng ta phải hành thiền phải thực hành vipassana so there are some advice related to this in the teaching, uh, not to mark details. Uh, how is uh, her eye or his eye? Uh, how is uh, uh, I'm brown or his I'm brown? Uh, not to mark details. So which can produce defilement. và một số những cái lời dạy trong giáo pháp thì có ghi lại có nói lại đó là chúng ta không ghi nhận những cái tiếng cái, những cái tính riêng những cái tướng riêng ví dụ đây là mắt của anh ấy mắt của cô ấy hay là lông mày lông mi của anh ấy vân vân chúng ta không chúng ta không nhìn một, uh, những cái tướng riêng như vậy bởi vì đây chính là cái sự cái cái nguồn gốc để sanh khởi lên những cái phiền não. But you can mark from the eye, eyewax coming out from the ear, earwax coming out. In this, in this way, you can mark, you can perceive as a disgusting, it is a good. Và chúng ta ghi nhận, ghi nhận theo cái cách nào? Chúng ta phải ghi nhận, đó là ghi nhận trong ở mắt thì có ghè mắt chảy ra từ trong mắt, từ những cái lỗ mắt. Và ở tai cũng vậy, thì có những cái giấy tai chảy ra từ những cái lỗ tai vân vân tương tự như thế thì chúng ta thấy được cái sự bất tịnh bất tịnh trong những cái mắt này tai này mũi lưỡi vân vân thì đó là cái cách tư duy tác ý đúng đắn mà điều này là điều tốt So there are some teaching about the seeing like that. I is like uh, like sea or ocean. So visible objects are like waves. So in the ocean, there, there, there may be uh, waves all the time. So this waves, that waves. In the same way, uh, EI is ocean or sea. So sound is like waves. And sometimes I have this teaching, uh, I is burning, visible object is running. ear is running like that. Uh, so because those are always impinging each other, based on that, uh, we have a wholesome mind if we stay normally. Và trong giáo pháp, trong giáo pháp có những cái ví dụ cho chúng ta ví dụ ờ, ở, đây có những ẩn dụ ẩn dụ đó là tai của chúng ta giống như là biển giống như là đại dương và cái cảnh thinh hay là âm thanh ở đây giống như giống như là những cái làn sóng và sóng cái sóng này là luôn luôn là đập vô luôn luôn là tác động tới và luôn luôn làm cho cái biển nó dậy sóng thì tai là biển hay là đại dương và âm thanh cảnh thinh đó chính là những cái làn sóng mà bởi vì thế hay là mắt chúng ta hay có những lời dạy trong giáo pháp cũng có ví dụ ẩn dụ ở đây đó là mắt của chúng ta luôn luôn bị thiêu đốt bởi những cảnh sắc tai luôn luôn bị thiêu đốt bởi những cái luôn luôn bị thiêu đốt bởi những cảnh cảnh thinh vân vân tương tự như thế à, cũng có lời dạy như vậy thì đó là những cái nguồn gốc để sinh khởi lên những cái pháp bất thiện nếu mà chúng ta không có cái sự tác ý đúng đắn không nhìn một cách một cách đúng đắn không có phòng hộ so how many visible objects coming in in your eye. How many food have been on your tongue? Do you satisfy with those? Uh, are you enough already or not? Có bao nhiêu những cái cảnh sắc đã đập vào mắt chúng ta, đã đi vào mắt chúng ta còn bao nhiêu những cái thứ vật thực đã được xúc chạm đã được nếm bằng lưỡi của chúng ta đã được ăn xúc chạm động vào lưỡi của chúng ta thế bây giờ chúng ta đã thỏa mãn hay chưa có đủ hay chưa hay là có thỏa mãn hay chưa so <coughs> uh, there are, there is some famous teaching uh, dated Deshamata. So seeing just seeing In the seeing, just seeing. In the hearing, just hearing. In the smelling, just smelling, etc. Cũng có những cái lời dạy chúng ta nghe, những câu pháp, những bài pháp rất là nổi tiếng nói rằng chúng ta thấy chỉ đơn thuần là thấy, nghe chỉ đơn thuần là nghe, ngửi chỉ đơn thuần là ngửi thôi và vân vân những cái, cái câu tương tự như vậy So, but uh, uh, the definition in the commentary uh, may be different from most of people's understanding. Seeing just seeing means uh, uh, data data matter in, in Bali. So in Aruba, or in a, in a visible object uh, which can be seen, you should, you should practice uh, just a visible object which you can see or which can be seen. So that means uh, the impinging UI is just a color form. So reality is only that. So in the beginning point, the mind just seeing that, just knowing color and form, nothing more than that. But later on, we add, this is a man, woman, uh, this is me, or this is others. So based on those marking, those thinking, so defilements are coming out. So reality, which embeds your eye, is just a column four, no more than that. So you should note column form as a column form, not to think more than that. Và ở đây chúng ta có cái định nghĩa. Định nghĩa nó ở trong chú giải. Đó là chúng ta thấy, chỉ đơn thuần là thấy thôi cái câu này thì hầu hết mọi người đều hiểu sai đều hiểu lầm thấy chỉ đơn thuần là thấy thì trong chú giải sự định nghĩa nó khác hoàn toàn khác với hoàn toàn hoàn toàn hầu hết với tất cả mọi người chúng ta thường nghĩ và thấy chỉ là thấy ở đây nghĩa là gì đó là cảnh sát rupa rupa cảnh sát ở đây cảnh sát ở đây có là luôn luôn đập vào mắt và mắt chúng ta chúng ta phải thực hành để thấy cảnh sắc cảnh sắc nó đơn thuần nó chỉ là hình dáng và màu sắc mà thôi đó là những cái thực tính pháp và khi mà chúng ta thấy được uh, cái lúc ban đầu ấy, lúc khởi đầu khởi đầu thì tâm nó chỉ thấy đơn thuần những cái cảnh sắc đó là màu sắc và hình dáng nhưng mà về sau khi mà tâm của chúng ta trở nên ghi nhận ghi nhận nó là cái màu này cái màu kia đây đây là người nam đây là người nữ đây là tôi hay đây là người khác dựa trên những cái sự ghi nhận này mà những cái phiền não khởi danh thì thực tế ra thực tế ra thì cái sự nhìn ở đây ấy, là cái cảnh sắc ở đây cái sự nhìn ở đây đơn thuần nó chỉ là màu dáng và hình sắc à, là hình dáng và màu sắc hình dáng và màu sắc nó đơn thuần như vậy thôi nó không nhiều hơn nó không nhiều hơn là bên ngoài cái sự cái hình dáng và màu sắc hình dáng và màu sắc chỉ là hình dáng và màu sắc thôi thì đó là cái cái cái sự nhìn đúng đắn so maybe proper translation is like that uh, in something uh, in something or visible object uh, which can be seen uh, just uh, something which can be seen. That means visible object. So visible object, just a visible object. And another way to say uh, column form, just a column form. Hay chúng ta dịch một cách sát nghĩa hơn, dịch một cách uh, chính xác hơn nữa đó là trong cái gì đó trong cái cảnh sắc thì có những cái thứ có thể thấy những cảnh sắc mà có thể hiện hữu có thể thấy thì nó chỉ là những cái mà chúng ta có thể thấy hoặc là nói một cái cách khác thì nó chỉ là màu dáng và hình à, à, màu sắc và hình dáng in the same way something and something uh, which can be seen uh, can be here. can be hard, just something which can be hard. That means imagining your ear is just sound, no more than that. This is a, a famous sound or not famous song. Uh, this is a singing or crying, no, not like that. So just sound embedding your ear. It is a reality. So Sudha, Sudha Mantra. In, in being hard, just uh, in something uh, which is being hard, just something which is being hard. It means sounds. Maybe I, I my translation maybe okay. I think, but I don't know. <laughs> I Yes, xa thứ, Và tương tự như vậy thì ngài sẽ đo dịch một cách uh, à, ngài ngài sẽ đo sẽ dịch lại cho chúng ta về cái bản dịch đó thì ngài có thể không biết là cái bản dịch của ngài nó có thể sát hay không nhưng mà theo ngài là như thế này đó là khi mà trong cái gì trong cái cái thứ gì đó trong cái gì đó chúng ta có thể nghe và cái nghe cái mà chúng ta có thể nghe được thì đơn thuần nó là chỉ những cái thứ mà chúng ta có thể nghe mà thôi và âm thanh bất kỳ âm thanh nào bất kỳ cảnh thinh nào đập vào tai chúng ta thì chúng ta nó đập vào tai chúng ta thì đó là chỉ là đơn thuần đơn thuần là những cái âm cái âm thanh đơn thuần là những cái cảnh mà mà nó có thể đập vào tai của chúng ta cho dù nó là âm thanh hát hò âm thanh nổi tiếng âm thanh hay là của những không nổi tiếng âm thanh là, do dù là hát hò hay là âm thanh do có sự khóc than thì đơn thuần nó chỉ là âm thanh thôi nó không có cái gì mà ngoài là cái sự âm thanh cả cái cảnh tinh cả thì đây gọi là nghe chỉ là nghe hay là chúng ta cái cảnh mà chúng ta có thể nghe được những cái cảnh mà có thể nghe được hay là những cái cảnh là cảnh thinh cái cảnh âm thanh chỉ đơn thuần chỉ là âm thanh thôi in the same way on something being smelled just something uh, which can be smelled so that means imagine your nose is just a, a kind of smell no more than that this is a very expensive shoe, uh, uh, no? this is a meta thinking. You are thinking. So uh, smell is just a smell. Uh, should not think of who's smell. Uh, good or bad, nice or nice or bad. So expensive or cheap. So uh, smell is just a smell. cũng tương tự như vậy khi mà chúng ta ngửi ngửi một cái gì đó chỉ đơn thuần là cái để chúng ta có thể ngửi được mà thôi hay là cái cảnh khí cái cảnh mùi này nó đập vào mũi của chúng ta đi vào mũi của chúng ta thì chúng ta sẽ ngửi được ngửi được cái mùi đó và đơn thuần chúng ta chúng ta không có nghĩ rằng ồ đây là cái mùi nước hoa hay là đây là cái mùi nước hoa đắt tiền hay là mà chúng ta chỉ đơn thuần ghi nhận đây là cái cảnh khí hay cái cảnh mùi đó chỉ đơn thuần là cái cảnh mùi mà thôi cái mùi này chúng ta không có ghi nhận nó là ồ nó là tốt nó là xấu nó là thơm hay nó là thối hay nó là rẻ hay là nó là đắt mà cái cảnh khí hay cái mùi chỉ đơn thuần là cái mùi mà thôi là đó là cái gì đó mà chúng ta có thể ngửi được đó là cái gì đó mà nó có thể nó đập vào trong mũi của chúng ta So in the same way, uh, on something uh, which is tasted, so just uh, Uh, to know as a taste. So you should not think uh, this is a uh, this is a chocolate or coffee or this is a Vietnamese food, Myanmar food or any food. You should not think. Taste is just a taste. So uh, if so, may not have the defilements. If we think more than that, uh, so may have a deformance. In the same way about the touching, so uh, something endangering your body is just touching, maybe uh, hard or soft, cold or heat, or pushing, or kind of uh, strength or wind. So just that. Uh, this is a uh, uh, suns touching, wires touching, or daughters touching, not like that. I'm touching uh, someone, not like that. Uh, touching is just a touching. So in the same way about the thinking. Uh, so the object of thinking is uh, we call it dharma, except previous five uh, as a dharma as a phenomena. So the phenomena also as a phenomena we should reflect. So generally, uh, non-practitioners, uh, we think uh, we add our marking, our perceive or perception. So uh, this is a man or woman, uh, me and others like that. Uh, it will make problems. <clears throat> và cũng tương tự như thế khi mà chúng ta uh, nếm cái gì đó cái, thì nó đơn thuần cái, cái nếm đây đơn thuần nó chỉ là cái vị thôi cái vị ở đây và cái vị cái vị chỉ là một cái gì đó mà nó có thể xúc chạm vào lưỡi chúng ta và nó đơn thuần nó chỉ là cái vị chúng ta không có phân biệt đây là ô oh, đây là vị sô cô la đây là vị chocolate hay đây là vị coffee vị cà phê hay là đây là đồ ăn Việt Nam hay là đây là đồ ăn Miến Điện hay là đây là đồ ăn có nhiều dầu hay là vân vân thì cái vị ở đây chúng ta chỉ ghi nhận đơn thuần nó chỉ là cái vị thôi nó không có à, không có nhiều như vậy nữa nếu mà chúng ta suy nghĩ nhiều hơn thế nữa nhiều hơn cái vị chỉ đơn thuần là vị thôi thì những cái phiền não sẽ sanh khởi trong tâm của chúng ta và sự xúc chạm xúc chạm cũng vậy thì cái thân bất kỳ cái gì xúc chạm vào thân mình thì cái sự xúc chạm ở đây đơn thuần nó là chỉ là cái sự xúc chạm vào thân chúng ta xúc chạm ở đây thì nó có cái sự cứng sự mềm nóng hay lạnh hay là cái sự gió thổi vào thân chúng ta thì xúc chạm đơn thuần chỉ là xúc chạm chúng ta không nghĩ rằng ô đây là cái xúc, sự xúc chạm của vợ này sự xúc chạm của con này hay là đây là sự xúc chạm tôi xúc chạm này hay người khác xúc chạm này cái sự xúc chạm ở đây đơn thuần chỉ là xúc chạm thôi hay và còn cái sự suy nghĩ suy nghĩ ở đây đơn thuần cái ý đây chỉ đơn thuần là sự suy nghĩ đây là cảnh pháp cảnh pháp ở đây là gì đó là trừ năm cái cảnh trước đi thì tất cả những cảnh còn lại gọi là cảnh pháp cảnh pháp ở đây đơn thuần nó chỉ là những cái yếu tố thôi đơn thuần nó chỉ là những cảnh pháp mà thôi và như vậy đơn thuần nó chỉ là cái sự ghi nhận hay là cái cảnh pháp đây đơn thuần nó chỉ là những cái hiện tượng thôi đó là chúng ta ghi nhận như vậy ghi nhận ghi, ghi nhận như vậy trong tâm còn nếu đối với người bình thường đối với hầu hết tất cả những người bình thường người ta không ghi nhận như thế người ta ghi nhận đây là đàn ông đây là đàn bà đây là tôi hay đây là những người khác hay đây là những thứ khác thì cái sự ghi nhận như vậy thì đó mới là cái vấn đề So another definition of that is uh, another uh, definition of data data matter is in seeing, just seeing. It is referred to unconsciousness. So according to process, in the unconsciousness, no greed, no hatred. So just seeing the color form. So in seeing, you should note just seeing means. Uh, so after seeing consciousness, there are some jhavanas, impulsion. Uh, so in the impulsion, jhana may have greed, may have anger if we pay attention improperly. So those jhanas should be like seeing consciousness. So it should not be together with greed, together with hatred. So, uh, so to be so, you should practice in the seeing, just the seeing, means not to have greed, not to have anger. It refer to unconsciousness instead of referring visible objects uh, we have said before so different definition. In the same way, for the uh, for the listening, in, in hearing, just hearing. That means hearing consciousness or ear consciousness. So uh, should be like ear consciousness uh, with no greed, no hatred. So in the same way, uh, smelling, tasting, touching, uh, and thinking uh, hay chúng ta nói một cái cách khác nữa cái định nghĩa một cách khác nữa đó của cái sự mà chúng ta nhìn chỉ là nhìn thôi nhìn chỉ là nhìn ở đây đó là nói về uh, ý nói về tâm nhãn thức thì trong cái lộ trình tâm thì chúng ta có cái tâm nhãn thức và tâm nhãn thức ấy, tâm nhãn thức ở đây thì đơn thuần nó chỉ thấy được uh, chỉ ghi nhận được cảnh màu màu sắc và hình dáng thôi cái tâm nhãn thức tâm nhãn thức này không có tham và cũng không có không có sân và chúng ta thấy đây chỉ là thấy và cái chúng trong cái lộ trình tâm thì chúng ta có những cái tâm động tốc đó gọi là javana tâm động tốc javana javana thì tâm javana động tốc này thì nó có thể là đồng tốc tâm đồng tốc tâm tham đồng tốc tâm sân có loại có thể là thiện hay bất thiện thì ở quyết định ở cái javana này cái tác ý sai nhưng mà nếu mà chúng ta, chúng ta có tác ý sai ấy, thì sẽ cái tham và sân sẽ khởi sanh lên trong cái tâm đồng tốc đó cái tâm javana đó nhưng mà nếu mà chúng ta thấy chúng ta phải luyện làm sao để thấy được thì cái tâm đồng tốc Jovana sana tâm đồng tốc Jovana này thì nó cũng phải giống như là chúng ta cách chúng ta nhìn vậy thấy chỉ đơn thuần là thấy thôi thì như vậy thì nó sẽ không có đi cùng những tâm đồng tốc Jovana sẽ không đi cùng với tâm tham không không đi cùng với tham không đi cùng với sân và thấy chỉ đơn thuần là thấy thì đó là cái cách mà chúng ta chúng ta cần phải thực hành để chúng ta mới có được thấy chỉ đơn thuần là thấy và không có tham không có sân đi đi cùng và tương tự như vậy chúng ta cũng phải rèn luyện để có được cái, nghe chỉ đơn thuần là nghe thì nghe là cái tâm nhĩ thức và nó cũng không có tham để để không có tham không có sân tương tự như vậy chúng ta ngửi hay chúng ta suy nghĩ cũng thế vừa rồi ấy, thì chúng ta thay vì đó là cái những chúng ta nói về cảnh sắc cái cảnh sắc đơn thuần chỉ là cảnh sắc thôi nhưng bây giờ chúng ta nói là cái tâm cái tâm nhãn, nhãn thức hay là tâm nhĩ thức đơn thuần chỉ là cái tâm nhãn thức và hay là tâm nhĩ thức vân vân tương tự như thế The next definition of that is uh, next definition of data data manda. So in something or on something uh, which is uh, which can be seen that means visible object. Just, you should note just seeing. You should practice just seeing. So uh, for the first data, uh, refer to visible object. On visible object, you can do that. Just seeing means uh, refer to Samrajana, receiving, Sandirana, investigating, Uttavana, determining mind. So in those three mind moments, no greed, no hatred. So Javana, after those three moments, should be with no Javana, uh, no greed, no hatred. So, uh, so Right Practicing in doing so is according to that sentence. In the same way, for the hearing, smelling, tasting, touching, and the thinking. Hay chúng ta định nghĩa theo một cách khác nữa. Có một định nghĩa khác nữa thấy chỉ là đơn thuần, chỉ là thấy thôi. Có nghĩa là trong một cái gì đó, trong cái gì đó mà chúng ta thấy, đó là những cái thứ, đó là những cái cảnh như cảnh sắc, cảnh khí, à, chúng ta đơn thuần chỉ ghi nhận à, thấy chỉ là thấy đó là cái ý nói đầu tiên ý nói ẩn dụ ý nói về cái cảnh sắc thấy ở đây chúng ta thấy còn khi mà chúng ta hay chúng ta nghe chỉ đơn thuần là chúng ta nghe thôi nhưng mà trong trường hợp này chúng ta thấy rằng trong cái lộ trình tâm thì có uh, sau đó thì chúng ta có, cái tâm uh, tiếp, tiếp tiếp thâu này tâm thẩm sát này rồi tâm đoán định này thì ba sát na này có nghĩa rằng ba trong ba sát na tâm này cũng để làm sao để không có tham không có sân thì theo cách này tương tự như thế chúng ta cũng đối với những cái sự mà chúng ta nghe ngửi nếm xúc chạm hay là suy nghĩ cũng vậy so this is a, a teaching according to Tattasota according to that sentence which is uh, quite famous among people so So there are three definitions. So two definitions are quite similar. So because of this, when you see something, you can practice on the visible object and you can practice on a seeing. But to com complete, to be complete, you can also practice uh, in the eye translucency. So when you see, you can practice on the object. and uh, you can practice uh, something which is seeing, it is unconsciousness. Also, you can practice with which, something with which we can see. It is eye translucency. So uh, in the same way, for the hearing, you can practice three. you can practice. Uh, and uh, for the nose also, you can practice three, like a smell, nose translucency, smelling consciousness. In the same way for the tongue, for the touching, uh, also uh, for the thinking. Và đó là cái cách mà những cách mà chúng ta có thể thực hành trong cái câu này thấy chỉ đơn thuần là thấy và nó có ba cách khác nhau nhưng trong hai cách là chúng ta thấy tương đối là nổi tiếng và tương đối là dễ hiểu rồi thấy thấy khi mà thấy cái gì đó thấy một cái gì đó thì chúng ta thấy là đó là những cái có những cái cảnh sắc cảnh sắc là hay là cái sự thấy cái cảnh sắc và cái sự thấy cảnh sắc ở đây đó là những cái cái cảnh mà đập vào mắt chúng ta và cái sự thấy là tâm nhắn thức và để hoàn thiện hơn ấy, thì chúng ta phải thấy được đó là cái gì chúng ta thấy bằng cái gì đó là cách thứ ba chúng ta thấy nó bằng cái gì đó là sắc thần kinh sắc thần kinh nhãn chúng ta thấy được nó thấy được cái cảnh đó phải dựa trên cái gì dựa trên sắc thần kinh nhãn đó là cái sự sự thấy chúng ta có thể thực hành theo ba cách này đó là cái cách mà chúng ta thấy được cái cảnh sắc cảnh sắc đơn thuần chỉ là cảnh sắc chúng ta thấy được cái tâm hay là cái cái tâm nhà thấy đó chỉ đơn thuần là cái tâm thấy hay là cái sắc thần kinh nhãn chỉ đơn thuần đó là cái sắc thần kinh nhãn tại chúng ta thấy được là gì dựa trên cái sắc thần kinh nhãn và cũng tương tự theo cách này thì chúng ta phải thực hành chúng ta phải thực hành đó là chúng ta nghe nghe nghe cái gì cái cảnh thinh và chúng ta cái ta nghe chỉ đơn thuần là nghe cái tâm nhĩ thức và tại sao chúng ta nghe được chúng ta nghe dựa trên cái gì chúng ta nghe được là do các sắc thần kinh nhĩ cũng tương tự như vậy cái sự ngửi sự nếm sự xúc chạm hay sự suy nghĩ cũng tương tự theo cách này so as a conclusion about the controlling faculties. So you may avoid improper objects or you may stay in a seclusion. So also you may have uh, proper thinking, proper attitude, such as vipassana practicing. So if so, you can prevent unwholesomeness. not coming in. Và để chúng ta kết luận lại, tóm gọn lại thì để mà chúng ta phòng hộ phòng hộ các căn như là phòng hộ để được đoạn trừ thì phòng hộ ở đây chúng ta có hai cách thứ nhất chúng ta phải tránh xa những cảnh không thích hợp tránh xa cái cảnh không thích hợp và chúng ta ẩn cư đó là để chúng ta tránh đó thì thì chúng ta phải có tiếp nhìn những cảnh thích hợp và tránh tránh những cảnh không thích hợp hay là chúng ta phải ẩn cư ờ, và sống ẩn cư và thứ hai đó là chúng ta phải có cái thái độ đúng đắn cái tư duy đúng đắn thì để được có cái thái độ đúng đắn có được cái tư duy đúng đắn thì, thì chúng ta phải thực hành thiền quán thiền vipassana thì chúng ta sẽ tránh được những cái pháp bất thiện nó đi vào tâm của mình khởi sanh trong tâm của mình So number one, you can remove the defilements by seeing Number two, you can remove defilements by controlling faculties or by restraining faculties. Như vậy, cách đầu tiên để loại bỏ tất cả những phiền não hay những cái loại cái lậu hoặc đó là lậu hoặc lậu hoặc hay là phiền não được đoạn trừ do chúng ta thấy hay là do chúng ta tri kiến. Cái cách thứ hai đó là tất cả những lậu hoặc tất cả những phiền não được đoạn trừ do cái sự phòng hộ phòng hộ được đoạn trừ Okay, number three, we can remove the defilements by using, by using. So we use a lot of things for the vehicles. We usually say for uh, ropes, meal or food, dwelling in place, and the medicine. <laughs> so generally we say four, according to Winnie. Uh, according to Soka, can be many. So like the cups, cow, or uh, bowl, something like that. So house, we can say many things according to Soka. According to Virama, we may say six objects, visible, sound, smell, taste, touching, and thinking. Uh, so, so according to Winya, we say usually four. According to Soda, we can say many. According to Virma, we can say six. So we need to use those properties. But if we use improperly, we have more departments. If we use properly, we can re reduce or we can remove departments. So using in a knowledgeable way can remove departments. So uh, this is uh, using properties with the knowledge. Và tiếp theo đó là những cái lậu hoặc hay là những cái phiền não được đoạn trừ hay là được đoạn trừ do chúng ta do cái chúng ta thọ dụng hay do do cái sự sử dụng đối với tỷ khưu thì ờ, chúng ta có rất là nhiều vật dụng khác nhau nhưng đối với cái vị tỷ khưu bhikkhu thì có vật dụng nói chung đó là bốn cái bốn vật dụng đó là y phục này bữa ăn hay là vật thực chú xứ và thuốc men hay là dược phẩm thì theo luật thì chúng ta có bốn bốn vật dụng đó nhưng mà theo nếu mà nói theo cách của sutta của kinh thì chúng ta có rất là nhiều vật dụng khác nhau à, ví dụ như là chúng ta có ly có bát có nhà vân vân đó là theo sutta theo kinh còn theo abhidhamma theo vị diệu pháp thì chúng ta có 6 vật dụng đó là vật dụng mà cảnh những cái sắc này thinh này hương này vị này khí này và sự suy nghĩ thì sáu cái theo abhidhamma theo vị diệu pháp theo vinaya theo luật thì chúng ta có cái vật dụng chúng ta có bốn theo sutta theo kinh chúng ta có rất là nhiều theo abhidhamma vi diệu pháp chúng ta có 6 6 vật dụng và chúng ta phải sử dụng cái vật dụng sử dụng cái tài sản hay là thọ dụng nó một cách đúng đắn một cách thích hợp thì khi đó chúng ta có thể làm giảm được những cái phiền não hay loại đoạn trừ được những cái phiền não nhưng nếu chúng ta dùng cái tài sản hay những cái vật dụng đó một cách không đúng đắn không thích hợp thì nó lại làm cho những cái phiền não trở nên tăng trưởng trở nên lớn mạnh thì chúng ta dùng chúng ta sử dụng thọ dụng những cái vật dụng này phải đi cùng với trí tuệ sử dụng đi cùng với trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ những cái phiền não thì đó gọi là những cái phiền não hay những cái lậu hoặc do thọ dụng mà được đoạn trừ. So first of all, in the Sutta, uh, mentioned about the clothes which we wear. So we should wear the clothes. Uh, you, you may think if we don't wear clothes, what will happen? <laughs> may catch cold, maybe shameful, like that. More defilements will come out. So, but another problem is uh, like uh, some people wearing many things. <laughs> the mind will not be stable. So losing money, uh, so wearing this and that, especially um, maybe younger ladies <laughs> want to wear a lot. So um, sometimes they're very strange, no good to see. So like that, uh, more departments will come out. Uh, for the breakfast robes, uh, usually the same color. So cutting, wine cutting, cutting like uh, uh, farmland, uh, referring uh, go farmland, uh, for the merit seat to grow up. So referring in that. Another is uh, to have a uh, gross touching. If we have a smooth touching, uh, we have a more defilements. Another thing is uh, to reduce the price. So uh, not to be greedy for the tips so no one can take it. So you can step freely about the ropes. So uh, like that, uh, so for that ropes, uh, we prepare special ropes, uh, not only ropes, uh, slippers, uh, balls, different from something lay people use. Because if it is the same as lay people, lay people may like it. So some are someone has a bad mind, they may steal. If they steal, we, we will be worried. We will lose our things. So usually, usually quite ugly things, <laughs> which we use. So, but uh, the mind be free. So also we do reflection, the Buddha teach uh, some more reflection. And there's a rose, to prevent cold, to prevent heat, to prevent the death of uh, mosquito, houseflies, hot wind, uh, hot, uh, the sun's uh, creepers. Just we were uh, for the uh, for the garbage, which can make us shameful. So if we reflect whenever we use those properties, so we will have some benefit because of wearing robes or clothes. Uh, also, we can prevent defilements uh, because of wrong using, because of attachment, uh, like that. Hmm, so this kind of reflection uh, can remove defilements. Và tiếp theo đó là cái cách quán tưởng theo trong trong chiếc bài kinh trong sutta và chúng ta có y chúng ta phải mặc y nếu mà chúng ta tưởng tượng ra rằng nếu mà mình không mặc y thì sẽ như thế nào không mặc không mặc quần áo thì sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ thấy là lạnh rồi và chúng ta cũng phải thấy là chúng ta rất là xấu hổ thì nếu mà chúng ta không mặc không dùng quần áo không dùng y phục thì chúng ta sẽ làm nó sẽ làm cho cái phiền não của mình tăng trưởng tăng trưởng lớn mạnh lên và như vậy nhưng mà cái vấn đề ở đây là nhiều người họ thích mặc rất là nhiều họ mặc nhiều cái đồ này nhiều cái đồ kia rất là phức tạp thì đó mới là cái vấn đề đúng không bây giờ mặc như vậy cách dùng mà người ta người người người ta sử dụng quá là nhiều nhưng mặc mà nhiều khi người ta mặc những cái đồ nó thực sự cũng không có phải là đúng đắn nữa cũng không tốt để mà chúng ta nhìn nữa cái đồ nhìn nó rất là kỳ quặc cũng có nhiều người như vậy còn ví dụ hay là đặc biệt là những cái cô gái những người mà hay những cô gái trẻ là hay thích mặc rất là nhiều những cái đồ trang phục khác nhau đúng không trang phục lạ mắt rất là nhiều thứ thì đó mới là cái vấn đề còn đối với y của tỷ khưu y y phục hay là y của tỷ khưu thì nó rất là đơn giản thôi là màu lúc nào nó có cùng một màu thôi một cái màu lúc nào cũng dùng cái y và màu sắc thì cũng không có không có không không phải là đẹp không có bắt mắt và cái hình y đó là cắt ra cắt ra nó giống giống như từng ô một và có nhiều cái ô như vậy giống như cái thửa ruộng cái thửa ruộng tại ý nghĩa ẩn dụ ở đây là gì đó là cái y này cũng vậy y của chữ tăng cũng thế nó giống như là một cái thửa ruộng cái thửa ruộng ruộng gì đó là ruộng để cho um, cho người ta gieo hạt giống phước lên và người ta để là làm cho người ta tăng trưởng gieo hạt giống phước trên cái ruộng cái ruộng phước phước điển là của chư tăng về các cũng như vậy và nữa đó là cái sự xúc chạm khi mà cắt đi rồi thì, thì cái sự xúc chạm của y nó rất là thô cái sự xúc chạm thô này nó không làm cho chúng ta sanh khởi lên những cái phiền não nếu mà sự xúc chạm quá là êm dịu quá là uh, để, uh, quá là thích thú quá là dễ chịu thì có thể làm cho những cái phiền não được tăng trưởng và nữa đó là chúng ta cái y như vậy cái màu sắc như vậy những cái đồ như vậy thô như vậy thì chúng ta cũng không nên khởi sanh những cái ngã mạn về cái cái đồ mặc của mình cái y phục của mình và tiếp theo nữa đó là cái đồ của sư tăng nó thô như vậy nó xấu như vậy nên thành ra kẻ trộm không ai muốn nhìn ngó tới nó không muốn lấy mà kẻ trộm nó không không không không thèm lấy nó không muốn lấy thì khi đó tâm của chúng ta sẽ không phải lo lắng thoát khỏi được những được sẽ được tự do thoát cũng thoát khỏi được những cái phiền não không phải lo lắng cũng tương tự như vậy thì chúng ta có y có dép có bình bát hay là tất cả những cái đồ dùng nào của sư tăng ấy, thì là tất cả những đồ dùng nó đều khác với cái đồ của cư sĩ thì bởi do khác với đồ của cư sĩ nên là cư sĩ hay là những người tại gia đó họ nhìn người ta không có thích do người ta nhìn không có thích thì người ta không khởi sanh lên cái tâm là muốn lấy trộm cái đồ của sư tăng của tỷ khưu không thì bởi vì như vậy nên là trong tâm của tỷ khưu sẽ không có lo lắng là sẽ mất mất đồ đó là một cái lý do đó là một lý do trường hợp như mà những người xấu ấy, họ muốn lấy đồ thì nhưng mà chưa tăng cái đồ chưa tăng đâu có họ đâu có thích không thích bởi vì thế nên là tâm của vị chưa tăng của vị tỳ khưu cũng sẽ được tự do được tự do và chúng ta mặc y mặc y mặc y là gì sự quán tưởng ở đây đó là đối với tỷ khưu mặc y thì phải như lý tác ý mặc y thao dụng y phục ở đây để chỉ để ngăn ngừa sự lạnh ngăn ngừa sự nóng ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi của muỗi của gió của sức nóng mặt trời của các loại các loài bò sát hay là chỉ với một mục đích che đậy cái sự trần truồng cái sự xấu hổ thì đó là cái mục đích của cái sự thọ dụng hay là sử dụng dùng y phục thì nếu mà chúng ta có cái sự thọ dụng như vậy thì đương nhiên chúng ta đã vừa thọ dụng nhưng mà chúng ta lại đồng thời có được cái sự lợi lợi ích bởi do trí tuệ này sinh lên thì chúng ta dùng cho dù mặc dù chúng ta sử dụng y sử dụng uh, quần áo sử dụng uh, cái, y phục nhưng mà chúng ta vẫn tránh được những cái phiền não khởi sanh cho nó không dính mắc vào nó thì cái tránh được cái sự dùng sai trái sự dùng sai mà chúng ta dùng ở đây với cái sự trí tuệ quán xét thì như thế sẽ loại bỏ đó là cái cách để chúng ta loại bỏ đoạn trừ những những cái lậu hoặc hay là những cái phiền não thì đó chính gọi là những cái phiền não do cách thọ dụng được đoạn trừ. So next one is uh, for the food. So <clears throat> how to reflect. Uh, I use this food not for play, like players, like children. Children may eat for the playing, like some players. Not for negligence, like box, boxers. Mm -hmm. We want to show strength and uh, strong. So for that they eat. So uh, whenever they eat, they have defilements. I want to show my strength. I want to beat something like that. So they, they eat, they have defilements. So not to be so, we should reflect. I eat this, not for play, not for negligence, uh, not for bodily Body build, So uh, some then some in some ways I do with fat, in some ways I do with thin. <laughs> so uh, so those people whenever they eat, uh, they think about their body to build. So it is a kind of attachment arising within uh, within him. So uh, for the practitioner, it is no good. So uh, not for not for skin, to be for skin. Maybe some people they made eat something uh, to have good skin. Like that. Some people say bun is can produce good skin. <laughs> I don't know right. So uh, so no for play, no for negligence, no body vision, no skin. Just for uh, exist this body uh, to balance. Uh, to balance means if we don't eat, we, we were lying down all the time, no energy, cannot get up. So if we balance, uh, sometimes we stand, Sometimes we sit, lying down and walking for balance. So if we don't eat, cannot balance, always on the bed. So uh, do balance, uh, do this be a tiredness. if we don't eat, we will be We will have more dependence. To have a good mind will be difficult. Uh, to support holy practice to remove the old feeling. What is the old feeling? Being hungry. <laughs> Before eating, what we have is being hungry. If we are hungry, if you say something difficult, we will get angry. So our mind uh, easy to get angry. So to, to remove all the feeling, not to have a new feeling. What is a new feeling? When we eat much, we have overeating, become very sleepy. We cannot do our jobs, we cannot practice. It is a new feeling. Not to have a new feeling, I shall eat. And I want to be balanced. I want to be no fault. I will be uh, happy staying, comfortable staying. So for that, I eat. Should reflect. If we don't reflect, if we eat freely, so uh, sound mind will arise within us. So also uh, totally not eating also no good. So because of this, we need to use this food, but we need to reflect. So this kind of using can remove defilements. Cái sử dụng thứ hai, sử dụng thứ hai nữa đó là chúng ta phải sử dụng vật thực, chúng ta phải quán tưởng như thế nào, chúng ta quán tưởng vật thực như thế nào, có nghĩa rằng chúng ta thấy rằng cái vật thực hay như cái món ăn vật thực này không phải chúng ta dùng vật thực này không phải là để chơi đùa, không phải là để chơi đùa như trẻ con, để những đứa trẻ ăn xong nó vui đùa nó chơi đùa với nhau thì thì chúng ta thọ dụng vật thực phải quán tưởng rằng chúng ta thọ dụng vật thực ở đây không phải để để vui đùa không phải để để chơi đùa để đùa giỡn mà với tiếp theo nữa chúng ta thọ dụng vật thực ở đây không phải là để đam mê đam mê là như thế nào đam mê ở đây ví dụ như là những cái võ sĩ boxing này võ sĩ đấm bốc này ăn vào là họ ăn vào để mong muốn là sao ăn vào để có sức khỏe thật là mạnh này mạnh để đánh những đối thủ này hạ gục đối thủ này thì bởi cái sự ăn như vậy thì nên là ăn như thế những những cái phiền não sẽ khởi sanh tăng trưởng trong tâm của họ ấy ăn không phải là để chơi đùa ăn không phải để đi đánh nhau và không phải để cho có cái thân được mạnh mẽ hay là những cái võ sĩ ờ, một số những võ sĩ hay một số những lực sĩ những người tập thể hình nó ăn để cho người ta thấy được cho có được cái cơ bắp uh, cơ bắp to lớn cơ bắp chỗ này thì to chỗ kia thì nhỏ có nghĩa là họ muốn chỗ to chỗ nhỏ cơ bắp quần quận như vậy hay là với cái võ sĩ lực sĩ như vậy ăn để cho có được cái cơ thể to lớn những cơ bắp hay là phục vụ cho những cái việc mà đấu đấu đá hay đấm bốc hay là thi đấu của họ ấy, thì chúng ta không được thọ dụng theo cách này đối với những hành giả thực hành thì đây là một điều không tốt và đây nếu đây cũng chính là những cái lý do mà để sanh khởi lên những cái phiền não khi mà khi mà thọ dụng mà không có sự quán tưởng và một số thì thọ dụng là để cho làm đẹp làm cho da đẹp và uh, ai đó ăn cái gì đó ăn những đồ ăn gì đó họ muốn ăn để cho dưỡng da ăn để cho có làn da đẹp làn da sáng và ngài Sê có nghe rằng birdness nghĩa là cái uh, uh, yến nước yến là có thể làm cho da đẹp người người ta nói như vậy đúng không nhưng mà ngày xưa đó không có chắc okay. và để duy trì cái thân này á để duy trì cái này á, là chúng ta phải có cái sự quân bình quân bình uh, thì chúng ta phải nghĩ chúng ta phải ăn ăn ăn để sao để duy trì được cái sự quân bình quân bình của thân quân bình có nghĩa rằng ấy, nếu chúng ta không ăn ấy, không ăn lúc nào chúng ta cũng mệt mỏi cũng nằm một chỗ không có sức và bởi vì chúng ta quân bình thì chúng ta ăn uống đều um, ăn uống một cách quân bình thì chúng ta có thể đi uh, khi chúng ta muốn chúng ta có thể đứng chúng ta có thể chúng ta có thể nằm chúng ta có thể ngồi một cách um, quân bình hay là một cách bởi vì chúng ta có năng lượng có đầy đủ năng lượng còn nếu mà không ăn ấy lúc nào chúng ta cũng nằm một chỗ thôi và để loại bỏ loại bỏ cái sự mệt mỏi loại bỏ cái sự nóng giận nếu một người nào đó mà đói á, khi mà chúng ta nói cái gì cái họ rất là dễ nổi nóng lên á. nếu mà nói người ta khi mà người ta đang đói á, là người tâm tâm rất là dễ nổi nóng và để để loại bỏ những cái sự mệt mỏi và hỗ trợ hỗ trợ cái đời sống phàm hạnh có nghĩa nghĩa rằng chúng ta thọ thọ dụng vật thực ở đây để hỗ trợ cho sự thực hành của mình trong cái đời sống phàm hạnh của mình và để loại bỏ cái thả, cảm thọ cũ loại bỏ cái cảm thọ cũ ở đây á, đó là cái cảm thọ là chúng ta đói đói đó thì chúng ta ăn vào thì hết đói nhưng mà nếu mà nếu mà hay nữa đó là cái cảm thọ đói nếu mà uh, chúng ta mà như ngày ngày vừa nói đó là nếu mà cứ ai đó mà đói rồi thì nói người ta rất là dễ nổi nóng lên bực tức lên rất là dễ sân lên tâm sân rất là dễ sanh cởi. hoặc là để làm mất đi cái cảm thọ mới mất đi cái cảm thọ mới đó là nếu mà ai đó mà ăn quá no ăn xong rồi mà ăn quá no thì sẽ dẫn đến cái cảm thọ mới là no quá hôn trầm buồn ngủ và không có thực hành được lúc nào cũng ngủ và để có được sự thọ dụng vật thực này để đem đến sự an lạc thì khi chúng ta ăn thì chúng ta không ăn quá no và đem đến cái sự an lạc đó cũng là một cái uh, chúng ta vẫn phải thọ dụng vật thực nhưng mà vợ thọ dụng vật thực đúng đúng mức đúng đắn thì nó sẽ đem đến cái sự lợi ích cái sự an lạc và nếu mà tuyệt thực ấy, hay ai đó tuyệt thực hay là không ăn ấy hoàn toàn không ăn thì điều đó cũng không phải là cái điều tốt ăn cũng không nên ăn quá no và bởi vì như vậy khi mà chúng ta thao dụng này thao dụng những cái vật thực này chúng ta phải quán tưởng đó là không phải để vui đùa không phải để chơi bời không phải để đam mê không phải để trang sức trang điểm không phải để không phải để làm đẹp mà chỉ để thân này được duy trì cái thân này thôi để duy trì cái thân này và để cho thân này khỏi bị uh, tổn hại và để được quân bình và để cho hỗ trợ cho cái đời sống phàm hạnh và nghĩ như và nếu mà tư duy như vậy ấy, tư duy đúng đắn như vậy chúng ta ăn chúng ta thọ dụng nhưng mà đồng thời nó cũng thể làm cho những cái phiền não của chúng ta được loại bỏ Okay, time is up for the drilling, for the medicine. So the way to reflect, maybe in the next talk, we should stop here. Sa du, sa du, sa du. Và như vậy thì chúng ta đã ngày xưa đó giảng tới đây, tại vì thời gian chúng ta đã hết. Và đối với cái sự quán tưởng khi mà chúng ta thọ dụng này thuốc men này rồi uh, chú xứ này thì ngày sau đó sẽ giảng về chúng ta vào, vào tuần sau thì vào thời pháp thoại tuần sau còn bây giờ chúng ta dừng ở đây dạ, sa du sa du à, sẽ đó may we take question and answer sẽ đó dạ. và bây giờ chúng ta sẽ có những câu hỏi chúng ta có thể gửi vào chat box Google Docs cho ban tổ chức sau đó thì ban tổ chức sẽ gửi tới ngài Seador. Dạ. Yeah. Từ câu hỏi từ cô tu nữ Ngọc Ly. Dạ, kính thưa Ngài, con đang gặp một vấn đề khó khăn cứ lặp đi lặp lại. Con xin Ngài chỉ dạy. Khi con ngồi hơi thở cứ như dính vào nhân ở nhân trung, thân cứng và máu hoạt động mạnh ở toàn thân. Con cảm thấy giống như là hơi thở sắp trở nên vi tế vậy nhưng vẫn có suy nghĩ và hơi thở không à, không thay đổi tốt hơn nhưng vẫn có suy nghĩ và hơi thở không thay đổi tốt hơn trong hai tiếng thiền và khi đang khi thân đang vững chắc thì tâm cứ muốn đổi tư thế uh, tâm cũng muốn đổi tư thế để dễ chịu hơn vì con có bệnh con phải làm sao ạ đó là câu phần đầu tiên Vanami said đó uh, I am practicing Anapanasati and uh, my breath and also stick to my mind and breath stick together and also my body very stiff I feel my body stiff and also the blood pressure all over my body become rise up, become high blood pressure. But I feel that my breath is about to become softer. But in my mind, always think that maybe I should try to change the position uh, because I want to sit more comfortable after two hours of sitting. But uh, said all, my mind, uh, my body is sitting straight like that. But uh, because of I am got some disease, some sickness, and I want to change the position to become more comfortable. So is that okay? So what should I do? So you should pay attention only here. You should not think about the body while you are practicing. So if you have a disease in your body. So you should not do excess, excess. So uh, two one is quite enough. After two one, you should be out. If you are tired, sometimes we cannot control. We go wrong ways if we are not healthy. So you can change posture, no problem. if you are comfortable, you can do and you should do that. So you should not think uh, we cannot change. So if it is comfortable, it, if it is beneficial, we should change. So all the body is changing. So but meditating is still continuing. So changing is not much problem. Yes, sir. Và trong trường hợp mà cô như vậy á, thì trong trường hợp này nghĩa là nghĩa rằng á, trong lúc thực hành á, trong lúc thực hành thì lúc mà thực hành thiền thiền niệm hơi thở thì luôn luôn là tâm giữ tâm tại ngay vị trí này chúng ta đừng có đưa tâm vào trong trong trong bên thân trong thân quá nhiều và quan tâm vào những cảm giác cảm giác cảm thọ ở chân ở trong thân nữa chúng ta chỉ để tâm ngay tại vị trí này biết hơi thở thôi ở vị trí mũi trước mũi và có nghĩa rằng trong trường hợp mà cô bị bệnh nữa thì cái sự tinh tấn này đừng chúng ta đừng làm cái tinh tấn đừng có cố gắng quá sức thì đối với cô cô cô ngồi hai tiếng đồng hồ hai tiếng đồng hồ như vậy cũng tương đối là là ổn tương đối là ổn có nghĩa rằng quá hai tiếng có thể là dẫn đến sự mệt mỏi nếu mà mệt quá thì tâm cũng khó để quân mình được khó mà có thể kiểm soát được khó quân mình được thì khi như vậy thì cô để thay đổi những cái oai nghi thay đổi đổi chân hay đổi những oai nghi tư thế trong cái lúc đổi chân đổi oai nghi vậy thì tâm vẫn biết hơi thở vẫn duy trì trên hơi thở cái sự thay đổi này không để thay đổi đến một cái tư thế cái chung cái ngồi một cái dễ chịu hơn thoải mái hơn thì nó như vậy sẽ lợi ích hơn chứ không đừng cô đừng có nghĩ rằng á, là không phải là mình phải ngồi như vậy và tuyệt đối không được phép thay đổi oai nghi thay đổi tư thế đâu mà khi mà tâm à, mà thân cần cái sự thay đổi nó có mệt và cần cái sự thay đổi của oai nghi cái tư thế thì cô có thể thay đổi oai nghi tư thế nhưng mà một cách chậm rãi và vẫn chú tâm trên cái đề mục thiền của mình yes rồi câu hỏi tiếp theo phần thứ hai khi con nằm hoặc không chú ý vào hơi thở thì hơi thở rất là nhẹ rất là ngắn nhưng dù nằm 2 tiếng cũng không tiến bộ hơn khi ngồi hay bị quá khi ngồi thì hay bị quá chú tâm vào hơi thở hơi thở mạnh và hơi thở và hơi thở mạnh yeah. i at all. So when I am lying down, or sometimes I just not pay too much attention uh, on the breath. So the breath becomes naturally become very light, very comfortable, and uh, very softer. But however, when I lying down, I practice for two hours uh, in lying down posture. But I cannot increase, um, cannot develop my my concentration. But when I am sitting, so when I'm sitting, the other problem is because of my attention or my vidya is too excessive. So on the breath. So how should I balance? So normally we cannot sit all the time. We cannot lie down all the time. It is uh, need to be balanced. So if your meditation is good, comfortable, that posture is good. So sometimes by sitting, sometimes by lying down, we can practice. Usually when, uh, when we are weak, we want to lie down and practice. When we are strong, we want to walk, we want to stand, we want to sit. So based on condition, uh, we should know uh, which posture is good in this time, in this condition. Yes, sir. Và như bình thường á, bình thường thì chúng ta hành thiền không phải lúc nào chúng ta cũng nằm được, không phải lúc nào cũng nằm hay lúc nào cũng ngồi được. Nhưng mà chúng ta phải quân bình nó, quân bình đó có nghĩa là rằng thỉnh thoảng thì chúng ta ngồi, thỉnh thoảng thì chúng ta đứng, thỉnh thoảng thì chúng ta đi, thỉnh thoảng thì chúng ta nằm thì cái cái UI nghi á, khi chúng ta thực hành cái bất kỳ cái nghi nào khi mà chúng ta thấy dễ chịu nhất thoải mái nhất thì chúng ta giữ cái UI nghi đó nhiều hơn và đương nhiên khi mà chúng ta yếu chúng ta không được khỏe thì tư thế nằm sẽ là tư thế thích hợp tại vì chúng ta không không có không có khỏe chúng ta đang yếu còn khi mà chúng ta khỏe mạnh bình thường thì có lúc chúng ta sẽ đi chúng có, có lúc thì chúng ta sẽ đứng có lúc có lúc thì chúng ta sẽ ngồi có nghĩa rằng nó phụ thuộc vào mỗi tình huống khác nhau những trường hợp khác nhau thì chúng ta thấy được những oai nghi nào thích hợp cho mình và những oai nghi nào chúng ta sử dụng nhiều hơn, oai nghi nào tốt ít hơn để chúng ta quân mình được. Yes, sir. Uh, some army, uh, someone said, in the army, we will fight, we will fight in the sky, we will fight in the land, we will fight in the field, we will fight everywhere. So in the same way, will practice by lying down, by standing, by sitting, by walking. We will practice by any posture. Sa đứ, sa đứ, yes, sa đó. Và cũng tương tự như vậy chúng ta thấy rằng quân đội, quân đội thì có những cái quân đội mà không quân này đánh trên không, có những quân đội là đánh ở mặt đất, tức là bộ binh đánh vào đất có những rồi hải quân đánh ở trên biển rồi có những cái quân đội đổ mà quân đội khác nhau thì mỗi quân đội sẽ đánh trong nhưng mà tất cả để đánh trên những cái mặt trận khác nhau thì cũng như vậy chúng ta phải giữ cái tâm của mình chúng ta phải thực hành trong cái oai nghi nằm nằm cũng thực hành đứng cũng thực hành đi cũng thực hành mà ngồi cũng thực hành trong mọi tư thế mọi oai nghi chúng ta cũng phải chiến đấu chúng ta chúng ta cũng phải thực hành câu hỏi tiếp theo từ hành giả phương con kính thưa Ngài, con đang tập theo dõi hơi thở hay bị quên. Tối con vừa ngồi xuống, biết hơi thở thì cảm thấy mệt muốn xỉu, không thiền được. Con xin Ngài chỉ dạy thêm. Vanami said đó, I am practicing Anapanasati, but I often forget my breath. In the evening, when I just sit down, about to meditate, so I feel that uh, I know my breath, but I feel I uh, like want to faint it. So I cannot, I, can't, I cannot practice. So can Kensedo teach me how to overcome this problem. So in the beginning, you may do slow breathing. So you should do slow breathing or long breathing. Because of slowly doing, uh, you can breathe enough. So you can breathe slowly, comfortably. You should not. If so, you may be comfortable. As long as you are good, you can do that. Later, you may want to do shorter, So you can do shorter at that time. So not to forget, about the forgetting. <laughs> so let me give some examples. So practitioners in the past when they go to Bainabada. So on the way they mark from here to that tree, I will go with the meditation. On the way, if they forget, went back, go again. So you can do that when you go to for your lunch, for your breakfast, Yes, I do. Yes, I do. Và ban đầu, ban đầu thì khi ờ, mà thực hành như vậy thì cô để cô để thực hành. Thực hành uh, cái hơi thở, hơi thở chậm trước, hơi thở chậm trước thì hơi thở chậm nó hơi thở chậm hay là hơi thở dài, hơi thở dài hơi thở chậm như vậy từ từ ấy, cái thân của chúng ta, thân của cô sẽ đủ cái hơi thở và theo dõi một cái thoải mái dễ chịu và uh, và để tâm hay biết hơi thở hơi thở dài và sau đó khi mà hơi thở dài rồi cái cơ thể được thoải mái được dễ chịu rồi thì bắt đầu chuyển sang hơi thở ngắn hơi thở ngắn ngắn hơn ngắn hơn và từ từ ấy, thì nó hơi thở sẽ nó sẽ nó nó sẽ quen quen từ từ với cái hơi thở ngắn và chúng chúng ta cũng thực hành uh, một cái nữa đó là cái thực hành và cái vấn đề mà cô hay quên hay quên ở đây ngày xưa trong những hành giả thời quá khứ các vị thực hành như thế nào trong lúc đi khất thực pinapata thì từ cái chỗ này các vị nguyện rằng từ chỗ này đến cái cây đằng kia hay cái mốc đằng kia thì vị đó sẽ không quên lãng và giữ chánh niệm trên đối tượng thiền của mình nếu mà quên cái đối tượng thiền thì ngay lập tức là vị đó sẽ quay trở lại cái mốc vừa rồi và đi đi trở lại cứ như vậy lặp đi lặp lại như vậy là nếu mà quên ở chỗ nào thì hãy sẽ quay lại chỗ đó và đi bắt đầu đi trở lại từ chỗ đó trong trường hợp mà các vị tỷ khư thời xưa các ngày đi các thực còn bây giờ cũng thế thì chúng ta trong những lúc mà chúng ta đi ăn trưa hay trong lúc trong lúc chúng ta đi ăn sáng cũng vậy thì nếu mà chọn ở tại cái vị trí nào mà chúng ta quên tại vị trí nào mà chúng ta mất chánh niệm thì khi đó chúng ta quay lại cái vị trí đó và đi trở lại đi như thế yes, đó. Ừ. từ anh giả học Nguyễn con kính bạch ngài ngài cho con hỏi khi chưa thấy danh sắc thì con có thể như lý tác ý được hay không nếu có thể con có thể như lý tác ý như thế nào trong sinh hoạt con có thể như lý tác ý hay không xin ngài từ bi cho con vài ví dụ con xin cảm ơn ngài sadhu sadhu sadhu Vanami sẽ đó For example, now I am cannot discern the nama rupa clearly, so I cannot see nama rupa because my I ha have not yet see. But in this case, can I just have the right attitude, right attention, yoniso manasikara, If yes, so how can Seno give me uh, some example? How can we have the right attention in the daily activities? So samatha vipassana is uh, right attention. You may take uh, samatha objects, uh, the way of samatha, or you may practice Vipassana objects or the way of Vipassana. Those are right attention. So uh, to be clear, uh, you uh, will say another way, perception of nature. So you should notice impermanence. So <clears throat> Something will start with here, uh, something will end. So you check everything is like that, Here and this here. So in the same way, uh, you notice a suffering, non-self, perception of fallenness, uh, or perception of asubha. So those are right attitude for the daily life. Và như vậy thì tác ý ứng hay là như lý tác ý ở đây đó là gì? Chúng ta có hai, đó là samatha và vipassana, đó là định và tuệ. Thì bất kỳ cái đối tượng nào khi chúng ta chọn thực hành ở đây khi mà chúng ta chưa thấy được chưa hành thiền vipassana, chưa thấy được danh và sắc thì chúng ta cái đối tượng thiền đó là samatha thiền định thiền định cũng là đối tượng thiền đúng đắn đó là cũng là cái như lý tác ý hay là đối tượng thích hợp thái độ đúng đắn hoặc và là một trong những cái đối tượng khi mà chúng ta thực hành thiền samatha thiền định hay là chúng ta thực hành thiền sam ở à, vipassana thì đó là đều là lúc mà chúng ta có những cái thái độ đúng đắn hay là như lý tác ý và để rõ hơn nữa thì chúng ta phải có những cái tưởng tưởng về về sao về vô thường chúng ta phải có sự suy tư suy xét về sự vô thường vô thường chúng ta, chúng ta thấy rằng bất kỳ cái, cái thứ gì mà xuất hiện hiện hữu trên thế gian một ngày nào đó nó sẽ mất đi chúng ta thấy quán xét tất cả mọi thứ nhìn tất cả mọi thứ như vậy thứ gì mà nó có rồi nó cũng sẽ mất cái gì mà hiện hữu rồi cũng có ngày lụi tàn một cũng có ngày nào đó nó sẽ mất đi nó không còn nữa tương tự chúng ta thấy được là khổ bản chất khổ và vô ngã hay là bất tịnh asubha dukkha anatta hay là asubha thì những cái tưởng như vậy đó là những cái tưởng như đó là những cái sự như lý tác ý hay là có sự tác ý đúng đắn uh, trong cái lúc mà trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta yes hành giả tiếp theo hiền tuệ kính bạch ngài cho uh, xin ngài chia sẻ cho chúng con làm thế nào để có sự an vui trong đời sống xuất uh, xuất gia giống như ngài vì con thấy ngài luôn cười rất là hoan hỉ khi giảng pháp cho chúng con Vanami said đó can Sedo share uh, share share with us that how to live the uh, happy ordinary life, like look like Sarah, because Sarah look very peaceful, always smile when giving Dharma talk to us. We are so very happy. So can Sarah share with us how to be happy, peaceful in the ordinary life? how do we happy? yes uh, first of all you ordain first uh, ờ. so some the Buddha uh, teach practicing uh, samatha vipassana or practicing Sila Samaritanya. If you practice more, uh, you will be happier. Và đầu tiên, đầu tiên trước hết ấy, trước tiên thì uh, hành giả hiền tuệ tới thì xuất gia trước. Đầu tiên là xuất gia đã nha, xuất gia đã, tới đây xuất gia đã. Sau khi xuất gia rồi ấy, thì Đức Phật Đức Phật sẽ dạy sao? Đó là Đức Phật dạy rằng đầu tiên thì chúng thì khi xuất gia rồi chúng ta có thể thực hành từ hành đó là samatha thiền định và vipassana thiền tuệ hay là nói cách khác chúng ta từ hành giới định và tuệ sila samadhi panya giới định tuệ hay là chúng ta càng thực hành giới định tuệ càng nhiều thì cái sự an lạc càng tăng trưởng tương tự như vậy thực hành thiền định và thiền tuệ hay là giới định tuệ chúng ta thực hành bao nhiêu thì chúng ta sẽ được an sự an lạc bấy nhiêu xa được sa được sa được à, set off. So time is up set off. May set on research for the sharing of Murray set off. Idame bunyam. Idame bunyam. Nibanasa. Nibanasa. Pachayo. Pachayo. Odu. Odu. Mama bunya bagam. Mama bunya bagam. Sapa Sadanam Pajemi Pajemi Te Sabe Te Sabe Te Samam Punya Bhagam Punya Bhagam Labandu Labandu Sadu Sadu Sadu, sa mô Buddhaya, Nắc mô Dhammaya, Nắc mô Sankhaya. Thank you Sayadaw for the wonderful Dhamma talk today and thank you Bante Bhawaradamika for the wonderful translation. We would like to share all of our merits that we accumulated by keeping Sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to Baok Sayadaw Ji. May Sayadaw Ji be strong, healthy, and long life. We also thanks everybody for your time and participation. See you all in the next Dhamma class and may all be well, happy and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời Pháp tuyệt vời cho tất cả chúng con. Và chúng con cũng xin kính tri ân Bành Tê Pháp Thắng đã thông dịch cho chúng con ngày hôm nay. Chúng con xin kính dân đến Ngài Bao ốc Sayadochi những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đi bằng cách giữ giới, học Pháp và hành Pháp. Chúng con xin kính mong Ngài Sayadochi Pháp thể kinh an, thân tâm an lạc và mãi là bóng tùng che mát cho chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính Pháp ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học Pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin kính chúc chư Tăng, Phật tử và đại chúng được hạnh phúc và an lành. Sa du, sa du, sa du. question is she speaks our